Ну, е, В Ленінграді, е, обживаючи це приміщення, ми як інтернатці бігали і нишпорили по тому величезному примі... Е, кажуть, зданні. І збоку я бачив, одна стіна капітальна, зовнішня, була пробита величезна дірка, така метрів два на три, отвір в стіні. Там пояснили, що це потрапив снаряд Пізніше я довідався, що снаряд потрапив саме е, в стіну, за якою була е, майстерня Шевченка. Угу. Пізніше е, там було відремонтовано, а ще пізніше, вже тепер десь, там був організований музейчик Тараса Григоровича. І там вже відвідують його. Тоді ще, коли я був, то там була пробоїна велика. Закінчив я училище, не училище, а середню художню школу і поступив на перший курс. Це було в 46-му е, році. В 47-му році були вибори до Верховної Ради СССР. Там трапився такий е, випадок, що я не був на зустрічі з тим адміралом, якого висували в кандидати. І ще пару хлопців було. Ну і нас е, взяли на олівець і сказали, що ми вас виключаємо, що ви бойкотуєте вибори до Верховної Ради. Я був виключений за поведіння недостойне звання совєтського студента в 47-му році. Пішов я е, до директора, поговорив, Зайцев був такий, він сам із Благовещенська десь звідти. Каже, знаєш, що е, поработай, заработай хорошу характеристику. Потом будем э, восстанавливать. Потому что это известно в обкоме, що тут студенти. Э, ну добре, пішов я на будівництво, працював э, в бригаді лауреата Сталінської премії Кулікова муляром, клав цеглу. Гарно в мене виходило, інколи цей е, Куліков десь як лауреат ходив на якісь імпрези а ти Панаса яка тут керує. Ну, я клав так стільки ж 6 тисяч сел за зміну, як і він. Ого. І то е, пізніше е, добру характеристику написали, щось роботи, все. Прийшов я до дирекції, кажу, ось характеристика, все. Ну, подивилися, каже, ні, ні, це, це не пройде. Це разве що після смерті Сталіна. Так прямо і сказали. Ну, вони не сказали, після смерті Сталіна, в наш, в наше время це не прийде. А в наше время. Ну, Пізніше я, е, щоб е, після праці бачу, що ніяка характеристика не допомагає, думаю, треба якусь мати професію, мистецьку, до якої я таки трошки маю потяг. Там було в Ленінграді художньо педагогічне училище. Закінчив я його. А то скільки років вчитися в ньому? Це е, Я не, я не повністю його, я не з першого. Ага. Закінчив я його, одержав е, атестат, е, преподаватель рисування і черчення. Угу. Був якийсь час, бачу, що мені не відновитися в тому в академії. Я поїхав в Калінінград. Це бувший Кінізберг. Там рік працював в художньому фонді. Потім приїхав до мене один мій приятель ще по СХШ. Каже, по нас є можливість відновитися. Я поїхав до Ленінграда, е, каже, покажи, треба показати декілька робіт, пару робіт живописних, малюнок. Я то зробив і мене відновили на другий курс. І е, в 60-му році я закінчив. Я вже згадував здається, як я прийшов, а там хлопці старші мене були там. І в 60-му році я закінчив інститут. І так в мене вийшло, що я поступив, як в мене в дипломі написано, поступив в 46-му, а кончив в 50-му. В 60-му. Вийшло в мене. Ого, то е, десь що? 14 десь... років? Так. То цікаві, то унікальний диплом. Ага. то може бути експонатом. Угу. Ну а після е, академії я вже е, думаю, треба е, трошки стати на ноги студентові бувшому. А по розподілу студентів е, були там різні пункти. От вибирайте, що ви хочете, будь-яку точку СССР і які умови дає. Я подивився, що в Тюмені є, там дають майстерню. І обіцяють, що буде і е, як другий захід житло. Я вирішив, що я поїду в Тюбень, трошки окріпно. може вступлю в члени спілки художників, а тоді вже поїду до України. Пробув я рік в Тюмені, дивлюсь, нічого не світить. Ну, була там персональна виставка. Але е, бачу, що членством у спілку, то там кар'єризм, там я в тому не дуже розуміюся. Угу. І е, на е, десь в грудні я виписався, там мені дали вже квартиру однокімнатну в майстерню. Шруб, який кінчав зі мною, каже, знаєш, Панасе, ти їдеш на Україну, тут працює е, формом, формівником один хлопчина, одружений із двома дітьми а живе е, в тому монастирі бувшому, там якась келья. Я каже, він каже мені, е, віддай йому е, квартиру. Кажу, добре. Я е, зробив такий е, прощальний вечір, купив вина, вони там мені подарунки на день народження, там самовар був ще щось. Я того сухого вина налив самовар, е, стаканів поставили прийшли е, там дівчата із е, Тюменської правди, журналісти, художники. Зробив такий прощальний вечір. Е, хлопці зібралися, дістав я ордер на ту квартиру і написав, що квартиру залишаю. Якийсь чи хтось там написав прізвище, як багатодітному. А Мені тої квартири вже не треба. І ми всі, чоловік 10, підписалися там. Працівники газети Тюменської, художники. Я віддав той ордер, залишив е, йому 500 рублів. Кажу, це мені скриню пришлете вже і ровера там залишив. Він, правда, прислав це в Франківськ. І я виїхав, виписаний. Приїхав до Москви. Ну, вже пізно ніч приночувати, думаю, піду в готель. Приночую, а завтра вже на поїзд і е, на Київ. Приходжу до готелю, взяла паспорт та подивився, а ви е, виписані, ми не можемо дати вам е, переночувати. Каже, можете поїхати на сельскохозяйственную виставку, там є такі номера, де можна переночувати без прописки, тому що там приїжджають. Соляни. Ага. Вже не мають прописки. Поїхав я е, на ту сільхозвиставку. І паспорт такий, хотів би вас переночувати. А ви виписані, е, мені можуть дати. Я переночував на вокзалі, думаю, така Росія. <laughs> І приїхав е, до Києва. так до Києва, з Києва е, на Франківськ. Тут Фіголь, я зупинився у нього, і тут почалася моя ця розкрутка. Через три роки, три з половиною, приходять до мене вам телеграма. Я в трусах, е, мені вже на той час дали квартиру, кімнату, квартиру. Правда, я ще не був прописаний, не встиг то місяць тому приносять мені телеграму. Я встав, підійшов до дверей, відчиняю двері, е, протягую руку телеграму, дивлюсь на сак е, двері і військові в уніформі заходять до хати. Я кажу, чекайте, я роздягну. Ні, ні, ні. Потім одягнітесь. І так в мене почався обшук. То це якого року? Це 60, 65 е, то ну, це 65-й рік? Так. То це ті серпневі арешти? Е, так. Це 65-й рік. А числа ви не пам'ятаєте? Вересень місяць. Уже в вересні. Вересень. Уже Михайло Горень був заарештований. Вересень 25-го. Нас в один час е, тоді брали. Ну, але Михайло все-таки 25 чи 26 серпня. 28-го. Серпня. Так. А до вас прийшли? Так само 28 серпня. Серпня, не вересня. ж. Так, серпень, якийсь серпень, вересень, я серпень, плутаю. Ну і прийшли до мене, е, сказати, е, обшук робимо. У вас є анти, антисовєтські ті, ось видавайте все, бо будемо робити обшук. Як ото немає нічого в мене антирадянського. Ну, будемо робити. Ну-ка робіть. Показали ордер. Через один дзвоник. Я йду відчинити. Нет, нет, ми самі. Іван Олексійович Свідличний заходить. На обшук приїхав. О, от, каже, як нам везе сьогодні. Світличний. Я кажу, Іване, я чайку поставлю. Ну, єсть, шановний, любий. Ні, ні, ні. Ділаємо дело. Ну, Закінчили обшук, вивели нас в е, бобіки. Мене в один Івана в другий бабік і відвезли. Ось. Ми попрощались так. Ну Іван каже, тримайся, Панасе. І так я е, був, е, так би мовити, відвезений до е, КПЗ. Там три дні був в КПЗ. Ну, кажуть, признайся у всьому. І підеш, е, хату ти зачинив, а ключі там же твої роботи, там все. А що вони у вас забрали? Забрали плівку, е, плівку, фотоплівка е, знайшли. Е, фотоплівка чи Автарханова, чи Лиця Автарханова про совєтську власть, там щось таке. Давно вже було. І там були е, цікаві е, стукачі, такі е, підселені в КПЗ. Ну, я думаю, ні, буду таки, ну куди мені йти? А там от на горшку, на Світлижна, почому, хто ви привозили, ви роздавали такі такі статті, ось у нас є дані, ви брали і привозили. То сажаємо чи не сажаємо? Так як хочете, то ваша справа. Приснився мені цікавий сон. Ще в КПЗ. Я ніби там в Косові гук. Я переходив цей гук е, по каміннях. І ось я з берега стою на каміння, хочу перейти туди на той берег, а вода так є, я так думаю, треба по нас утриматися. Треба утриматися. Я так повернувся трошки в протилежний бік від е, натиску. І згадалось мені те, що пізніше, думаю, мушу витримати. Пізніше я вже згадував, як світличний сказав, тримайся, Панасе. Якось воно сон той нагадав такий. Ось. Ну а пізніше е, там на допитах е, трималось то довго і нудно. Але мені я чув комплімент від е, слідчого. Каже, знаєте, панасе, з вами цікаво говорити але ви каже, не відповідаєте точно на запитання. Uh Ви вводите десь у бік, в лірику якусь, ще в якісь образи, а не йдете, каже, точно на на е, зустріч поставленому питанню. Я кажу, ну то є якась така атмосфера, є якось можна дивитися прямо в точку, а можна дивитися трошки в бік, а потім той бік, а туди, щоб більш ширше дивитися, обійняти явище середовище. Ну, то закінчилося. Слідство тривало, тривало доки? Тривало. Мабуть, е, там було продовжене. І потім був суд. На суд вони принесли магнітофон, там ще щось. Вас судили одного чи судили мене одного. Одного. А дати суду не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. І слідство, хто вів суддя, не пам'ятаєте цих прізвищ? Е, щось таке. Позабувалися. Витерлося вже. Хорошун був такий. Хорошун. Хорошун він що? Е, хто? Був, був здається, так, слідчий. Потім був е, слідчий, який вів справу і здається, не казаком, такий хромий трошки. Він бив слідство і світличного. Я пам'ятаю це прізвище, так що там десь воно е, е говорило українською мовою. Один раз цей хорошо навіть е, кавуна приніс. Угу. Так мене почастував. Е, так мене нами, намилювали. <coughs> На суді то записали, е, ну і вирок. П'ять років таборів суворого режиму за за по статті 162, частина перша. Що там конкретно було вироці? У вас, до речі, вирок зберігся, ні? Немає? Ні, ні. Немає. Що ж там такого конкретно було написано? В якій чим це радянську владу е, дискредитували, тобто агітували? Що там за документи якісь були, чи як? чи висловлювання якісь записані? Ну, Розповсюдження, зберігання, розповсюдження антирадянських. То мене плівку вилучили. Це автор Харова. Ще, Так, ще декілька статей там. Е, до речі, е, цікаво було, у мене були зошити, де я виписував те, що мене цікавить, чи сюжети, чи вислови. І в мене був там один е, вірш виписаний із Е, якогось твору Шевченка. Я їм казав, е, що це кажу Шевченків вірш. Ну, каже, ми перевіримо. Вони е, відправляли на експертизу до Львова. Пізніше було у вироку це зафіксовано. А то виявилося то вже пізніше хтось то зауважив, коли писав статтю, то був е, вірш Шевченка, а його там е, записано було е, вірш невідомого автора антисовєтського содержання. <laughs> Так і пішло у вирок. <laughs> Цікаво. Так, Цікаво. А от ви були знайомі, кажете, з Іваном Світличним, він прямо на на, на арешт ваш приїхав на обшук. Він теж був тоді заарештований, так, Іван? його заарештували там, і він просидів здається, 6 місяців, потім від То це оце його у вас заарештували, так? Це у вас перший арешт. Ага. А от ви ж е, отак якось несподівано з'являється раптом арешт, але ж ви мали е, ну, е, спілкування широке з цими людьми. Як в коло це війшли, котре тепер називають шістдесятниками? з ким ви були знайомі, які у вас були стосунки з тими людьми? То коли я приїхав до Франківська вже із Тюмені, і е, перший я так, виставка київська, республіканська, я щось повіз туди таку невеличку мозаїку. Називалася там кінь, е, жінка стоїть і той шаблі бере від жінки. Така мозаїка там було борітися, поборити. Я її відвіз туди, до Києва, хотів на виставку дати, але не пройшло. Пізніше я працював там е, у кушніра, в робітні. А тобто раніше я приїхав до Києва на ту виставку і там, бачу, не, ну, не відхилили мою, мою мозаїку. І там я зазнайомився із художником Кушніром, потім з Горською, місткинею пізніше е, світличний, е, Дзюба. Потім е, ми вже були коло виставочної зали, якось там драч був. І Кушнір каже, о, зараз я тебе познайомлю з драчем. І проти павільйону виставочного там був якийсь такий буфет. Іван каже, о, ви з Галичини приїхали я вас хотів пригостити, там поставив пиво чи що, і ми е, я подивився на українського поета, так mm справжнього, сучасного. І так я познайомився з цією групою української е, такої молоді. Ну, вони були всі молодші мене. Ну, але я так виростав, я ходив з ними на колядки, там чи Ірина Жиленко, чи Алла писали, ось у нас починається те і те приїзди, приїздіть. І ось я так е, війшов в це київське коло. І часто густо я тут в Києві був більше свій, ніж Франківську. Бо до Франківська я приїздив просто так, бо я там числився на роботі, там служба. А Київ то було моє таке духовне, якесь таке місце відпочинку і праці. А як приїздили, то кого ж ви зупинялися? Я зупинявся або у Гали, у Гали в майстерні ага. Філатова, або світли, у світличних. Вони тоді були на Уманськ, на Уманській, Чуманській. Я у них. Іван мені наставляв як ото, співакам голос, а він каже, Панас, оте почитай, а ти почитай. Я входив до смаку. У е, мене він, можливо, і раніше був той смак до літератури, бо я пам'ятаю, в Ленінграді я прочитав всього Достоєвського. Я ходив в академічну бібліотеку, я читав е, його і злочин Кара, е, щоденники, то академічне видання в академії було ще Маркса. Після Достоєвського я багато часу не міг читати нікого. Що не візьмеш, думаєш, хіба то література. В мене вже був вироблений в якійсь мірі смак. Оце річ, а оце просто така словесна полова. Ну а тут в Києві, коли був, тут уже я е, занурився е, в українську сутність, в українську і малоросійську, оцю саму, де воно є, е, серцевина того українська. Тим більше, коли митець мислить як же осмислити, хто хто ми є, звідки ми і куди. І те, що нас е, тоді назвали е, Московський інститут імені Сурікова, а Ленінградський імені Репіна, як його в Росії е, називали інколи Перерепінко. І це, думаю, що ж таке Україна, як, де? У нас той соцреалізм, він зовсім відвів від національної сутності. І це і Аллу Горську дуже цікавило. І ми разом ходили, мислили, як, що, отак, площинність, декоративність, символічність. Бо то не було те Шишкінське. Шишкін ходив малювати свої ліси, він брав з собою сокиру, вирубав на першому плані там те, що йому заважає. Він змальовував. А, адже е, по-справжньому е, те, що змальовано, то не є мистецтво. Мистецтво це є образ духу, система національного естетичного мислення або сприймання. І ось мені згадалося цей випадок із е, Ліскова, Лівша. Там цікавий момент, коли цьому руському вмільцю який все міг зробити, дали французьку блоху, яка стрибала металева, дали йому, щоб він її підкував. Ось, дескать, які ми русські умільці. І той лівша, як пам'ятаєте, <laughs> із оповідання Військова, він закрився в тій хаті своїй, що там коромисло висіло, але підкував ту блоху. Я то колись читав Ліскова, він такий читабельний для мене. Але коли прочитав я цього Ліскова і подумав е, про цю блоху, вона втратила свою сутність, я вже згадував вчора, що блоха перестала стрибати. І так і в мистецтві. Коли воно працює, воно працює, коли воно настільки вдосконалене, е, е, якийсь митець підковує блоху то перестає бути мистецтвом. Угу. І Видно, таку думку мав Лісков, бо то розумний чоловік. Ось вона стрибає, тут підкова є, але не стрибає. Так і в мистецтві, те, що є е, сутнє, воно передається з віка в вік. І наше національне українське мистецтво образне, воно замулене. Наші вчилися то в Петербурзі, то в Москві, то в Італії, то ще десь. А наша національна українська школа, де вона? Бойчук розстріляний, Нарбут отруєний. то вже я пізніше довідався, як Москва нищила українську еліту національну, істориків, митців, е, сутність українського, е, української нації, селянства, бо воно несе в собі сутність, бо міста були не українські, вони були жидівські або московські. І там ті, що з хуторів приїздили в місто, там вже була культура не наша, там була городська. Угу. І Ось е, часто наше е, сільське населення тягнулося до міста, ну там треба продати, обміняти. Українцям дозволялося тільки жити на околицях великих міст, бути будівничим, будівельником. А потім дехто домагався вже там поселитись, а взяти по суті, українські міста, вони всі не є українські. Ну, Коломия ще в якійсь мірі українська, Косів там. А Україна буде, тоді, мені здається, стояти, коли будуть е, українські міста. Буде український Київ, він не, ще не є український. Ми ще так собі е, звільнені в якійсь мірі від контролю. Але окупант і його ідея, як Ленін казав колись, до речі, це я вичитав у Світличного. Е, одного разу був у нього, дивлюся, він приніс Олексійович 16 томів з'їзду РСДРП, БКПБ, КПЧ, там щось таке, ці різні КПУ. Я спитав кажу, Івана, для чого ти стільки накупив цих е, <laughs> історій з'їзду е, партії? Каже, Крижопанаси, там є багато дуже цікавого. Е, подивився я один е, примірник, якраз натрапив, щось гортав Ленін. Е, і один із депутатів назвав Леніна проституткою. Покровський, здається. Ви говорите одне, а робите друге. Ленін там на заключному слові дає йому репліку. Да, приход... така ситуація, товариші. Но, но мы взяли Украину. Это нам обошлось около двух тысяч жертв. Мы ее взяли с середины. Если бы мы брали Украину в лоб фронтом, это нам бы обошлось бесчисленное количество жертв. Я думаю, наскільки Іван глибоко розумів, і Мгм. дивився, хто із депутатів нашої Верховної Ради читав Леніна і може процитати оце. Ми взяли, Мгм. взяли Україну із середини. І Мгм. вони й тепер хочуть взяти Україну із середини. Це це називали збірники це КПСС, резолюції як з'їздів і пленумів. Ну, і там національні так, склад, так, депутатів, це все так, це так. цікаво. І оцей Сімоненко наш, і оці різні там оця. Тож їх або в дурдом перевірити, хто вони такі, чи вони дійсно Леніна читали. Мені здається, вони е, то е, звичайні кар'єристи, то полопі. Ленін то мав кепел в голові, а вони. Кому, як той казав, кому водаться? Угу. Цікаво, те, що з нами робиться тепер. І оцей е, час, е, як кажуть, вже е, восьма чи е, ну, річниця незалежності, а який суд? Ми в облозі. Все номенклатура на місцях. Вона контрольована була Москвою і контролюється. Я пам'ятаю, коли читав, що в них там е, ще будуть ділити ті 8 тонн золота. Пам'ятаєте? Угу. А тепер кажуть, нету, алмазів нету, золота нету, ви нам повинні. Так, так. Ізраїль має е, з Німеччини величезні гроші за те, що зробив Гітлер для е, себе через жертви Ізраїля. Угу. Україна за ті 40 мільйонів українців, які втрачені нічого не може простягнути, що братні, заплатіть, ми ж стільки втратили. Угу. А ми ще перед ними винні. Винні. І Кравчук Я сказав, що ми е, маємо нульовий варіант. Угу. І ми ще й винні тепер. Ще й винні. Нас доїть, як... За газ, за нафту платимо, причому дорожче, ніж інші народи платять. І лізуть обніматися. Так. І оцей голова Верховної Ради Ткаченко. Ну то ж худоба, його дурдом може, то ж рівень який його. А він академік, до речі. Ну, так, так. <laughs> Які то люди можуть подумати, які в Україні академіки. Ну, так, я кажу, то кнур колгоспний. То, то, то ж сорок, то бугай. <laughs> так, але Ось вас заарештували в 65-му році, 28 серпня ви сказали, так? Mm. Ну от е, слідство, щось про слідство ви нічого так мало дуже розказали. Як воно? Ну, слідство як, е, як слідство все гаразд. Ну і, і е, я поїхав, як кажуть, мене повезли етапом до Мордовії. Коли так само Їхав вирішили? Я... У Львові я е, зустрівся з Морозом Валентином. Ага. Теж засудженим вже? Так, він вже був засуджений, і ми разом е, нас везли до Мордовії. Валентин вів щоденник, мав собі загальний зошит. І одного разу я так подивився, дивлюсь, він перед тим, як е, відбій, він в щоденнику записує там 5-10 речень і е, заучував, забув чи 10 чи 15 слів з німецької мови. Він німецьку мову опанував, гадаю, що досить добре. Ну і е, десь на пересилці там, чи в Саратові, чи де. Так Валентин е, дуже входив до тих шуріків, до тих різних, які на етапах. То там роздягнеться, як вони, то там ще щось таке. Як ото Валентина, та чого ти так е, запобігаєш чи е, проникаєшся тими шуриками? Тонька Панаси, то дуже цікаво знати їхню психологію, побути так в тому, Всяківському. Ну, Приїхали ми, нас привезли до Саранська, від Саранська там вже на Потьму. І е, ще раз продивилися, відчиняється брама і мене пускають в зону. За дріт. В яку це в зону потрапили? 385 11 А там селище яке? Це е, 11? Це не Сосновка, ні? Ні. ні? Сосновці я був, але пізніше. Я вас. Я вас. Я вас. Так, ніби два слова. Я і вас. Угу. І ось зайшов я в зону, тут уже е, зеки, хто звідки куди, підійшли до мене, ми чули про вас. Як то добре, що ось ми е, маємо поповнення. Ми думали, що в Україні вже ні вітру, ні хвилі а сажають. Як то добре. Я відчув, що то. Бо ми, каже, давно вже не бачили свіжих в'язнів. Я вже, каже, відсидів там 15, той каже, я вже 20 відсидів. А ось тепер свіже поповнення. Бачимо, що Україна ще є. Цікаво то було почути такі ось слова мрійників. Ми думали, що вас там вже засипано, замило як той казав, не замело, не замете. І е, хлопці взяли мене, повели там. Цей е, один із наглядачів е, там е, чи місцевого того табору е, визначив, де ліжко, де там, де б я хотів, ну там українця, там більше мене там поселили, знайшли відні нари хлопці е, ці вже старожили, е, запарили каву, то знаєте, як то е, так. Угу. Ось мене кружок, ну і пішло це по колу. По два ковточки. Угу. Був ще такий з Франківська Михайло Озерний. Він був вчителем десь теж за антирадянською агітацією, пропагандою, здається, йому три дали роки. Ну і е, по якій справі, за що, хто як, яка ситуація в Україні, які друзі там. І це ми за тим, як е, е ці дипломати кажуть за круглим столом, але ми сиділи на травці і так собі. То це вас трьох приймали, Валентина теж, так? Ось я. Е, забув. Забули. Чи його лишили ну, десь? Ну, Озерний він є, у лихо з розуму Чорнобила, mm там він є. Ось так ми познайомилися. Пізніше е, мене запросив е, Михайло Сорока mm до себе. Я вже так довідався, один е, із хлопців каже, тут є один в'язень, який вже 40 років сидить. Mm Каже Михайло Сорока. Він сидів за Польщі по справі Піратського. Е, пізніше його звільнили в 39-му, в 40-му його посадили, повезли до Києва, і він там був такий старожив, авторитет серед зеків. І на другий чи через тиждень мене запрошує Михайло Сорока. До себе в барак. Плюс тумбочка, зробив канапки, як то львів'яни роблять ще щось там таке. Посиділи, познайомилися. Він розповів мені про себе, трохи своєї біографії. Е, я відчув, що то людина, яка має особливий авторитет не тільки серед українців, а і серед е, зеків взагалі. Він розповів забавний випадок такий. Е. Десь він був на І каже, водять одного зека, який із лікарні щойно вийшов. Ці зіскакують із нар. Ну, старий, що у тебе там «Е, витягли батон на кусок і кусок масла. І забирають. Я кажу, зліз своїх нар, беру це масло, е, той кусок батона і кладу йому. Цей чоловік щойно із лікарні, йому робили операцію. Йому дали той кусок масла і хліба, батона білого. Я кажу цьому пахану. Ситуація така, ти ж ну, кого ти береш? А ти хто такий? І ми, каже, стали так, і мені, коли Сорока розповідав це, в нього він відчув той момент, і ми, каже, стали так або-або. І дивлюсь, каже, цей зек не витримав погляду. Ну, Що ми знали? Приміг дух. Сорока перекладав, останній час він перекладав тому Аквінського. Показував мені цей зошит. Два зошити було, загальні щитки такі по сантиметру завтовшки. Каже, вилучив. Зробив я їх слібрісів там в таборі. А як то можна було? Чим же ви там робили? Та хлопці зробили з механічного цеху мені різець, ліноліум знайшов там, угу. зробив їм сліпість такий. І він то е, наштампував собі на е, папірець і писав своїй жінці, яка сиділа теж в катрі. Угу. Так. І дивна то людина була. Мені хлопці присилали книжки. Мені прислали якусь книжку з мистецтва е, на чешській чи на словацькій мові. Тоді ще можна було одержувати поштою книги? Було. Мені передплатили тоді е, дружину вперед, чешську чи словацьку. словацьку. Навіть закордонні? Так. Потім їх пере, е, перекрили і не стали до мене доходити. Угу. Підличний е, з хлопцями написали заяву, щоб художникові дозволили там малювати. Мене викликали в частину спец, кажуть, можете малювати, у нас є клуб, ідіть туди, ми пишемо на свободу з чистою совістю, я дивлюсь, що пишуть ті художники. Uh -huh. ага. Якісь, я кажу, я того не вмію робити. Мені кажуть, просто ну ні. У нас кажуть, будь ласка, у нас є клуб, і там можна працювати художником. Так що та заява е, світлична, вона вплинула, мене викликали, але за мною за мною, за мною стали більше стежити, е, дивитися, бо тоді вже дружно вперед там з'явилося моє слібриси, ще щось таке. Ага. То, здається, мушинка там надрукувала. Угу. І мені зробили шмони. Я е, як не ховав, вони таки забирали. Ну. <coughs> Але одного разу вийшло цікаво. Е, Іващенко, подільник мороза, він uh -huh. виходив, ви знаєте, він виходив е, в велику зону. І я якусь там, е, хлопці писали заяву, і я зробив таку заколку жіночу. І туди заяву ту заштампував, заклеїв орнаментик. І то заколка така його випустила з цією заколкою, як сувенір. І вона довший час була у Іващенка. І потім е, десь воно щось проникло, е, про це відомість, про щось інше. Прийшли е, до Іващенка і цю е, заколку розколопали і там знайшли папірець. А де це ви взяли? Та каже, я не знаю де. Це каже, моя, ну і Пізніше то, е, видно, вивело їх, що то Зеловаха там щось зробив цю закопку. Мене із зони десь покликали, чи в Саранськ, чи десь. Так посадили, садітесь. Ну, Вони там один за столом з папірцями, а з обох боків у нього стоять двоє людей. Я перед ними так. Ось щось говорили про погоду, потім кажуть про Іващенка. Згадали, що знаєте такого, він сидів з вами ніби. Так, ну, Здається. То каже, такий високий, що з морозом подільник. Кажу, може, я зовсім. А як ви йому передали, е, то ви робили йому. І дивлюсь, ці троє на мене дивляться. Бо я десь перед тим читав, що коли людина неправду говорить, в неї тіпаються верхні вільні. Mm -hmm. Я вже так кажу, а що як? І так е, спокійно себе веду. Я взагалі такий гейбіток, флегматик. Але те, що вони розіграли цю сцену, так усіч. Як там його очі реагують на це? Ну, Я так е, сказав, але то забавно було психологічне дослідження. Приїздили до нас на 11-й е, київський тепер кажуть, чи тоді казали, діячі культури. Представники громадськості. О! Угу. <laughs> На чолі з кагибістом. Так, і прийшов якийсь там, і кличуть мене, е, підійшов один е, якийсь журналіст, От ти ж простягає мені руку. Та... Але мені щось незручно було йому руку простягнути, то я якось так кажу, добрий день. Та чого ви не заходите до нас? Ось ми приїхали з вами побалакати, кажу на яку тему. Ну, ось ви ж розумієте, що Україна будується, всі мусимо працювати. Що вам тут робити? У вас же є своя робота, ви тут пиляєте дошки. Ну і цікаво е, цей е, час поповнення, пам'ятаю, якийсь час сонце було. Знову відкривається е, брама і заводять нових зеків. І дивлюся з України, Лесів. Ярослав, йому було 21 рік чи 20. Угу. Ну, зустріли, все добре, він так трошки від тих вагонзеків, від тих пересилок, пересу, е, пересилок трошки так походив, пострибав і раптом робить сальто. І зеки всі думають, що це таке? Угу. Ну, то був спортсмен, угу. він худенький, він такий підтягнутий, угу. не чіпирив і не курив. Зробив сільто, говорила, я з ним якось зійшовся, здружився. вже пізніше ми стали кумами. І цей Славко е, час від часу проходив, він е, писав вірші ділився і балакали ми з ним. Розповів про себе, про Зеня е, Красіївського. І теж я вже тішився, що бачу такого юнака. А я вже так як віком старший. Але я якось серед тих зеків, які сідали на той час, я якось був на себе трошки дивився, як на такого запізненого. Думаю, що то таке? Всі молоді, а я тут найстарший серед молодих. <coughs> Трошки так воно деяка незручність була. Але е, то краще пізно, як кажуть, ніж ніколи. І Богдан Горень теж був там? Богдан Горень. Бо, бо він написав ту брошуру про вас. Це там? Там. Богдан Горень. Ми разом там то зачищали. Е, Богдан Горень, Михайло. Михайло потім в іншу зону. Михайло недовго був, так? Недовго. Трохи? І мороз недовго, їх перевели далі там. Е, цікаво було, між іншим, коли мене один раз, ну, десь років вже 3-4 я відсидів, і одного разу е, мене на етап. На етап. З Ну, я е, що там мав, книжки, там, е, це, то лишив все. Взяв якусь торбочку, там, е, щось там, хліба, кусок, ще щось. І на етап. Поїхав я без нічого. І е, вивели за зону, бобік. Мене сажають туди і повезли. Повезли, повезли. Бобік чи воронок таке? Чи воронок, щось таке, машина якась. Ні, спочатку довезли е, до Москви. Там е, велика величезна, п'ятиповерхова, там одна камера, я в неї переночував, на другий день е, воронок. І мене повезли. Їдемо, їдемо, їдемо. Це не фортово, я там ночував. Їдемо, ліс, ну куди ж мене везуть в ліс? Лісом, дорога в лісі, раптом ліс кінчається. Внукова, аеропорт. Підвезли мене туди, там трошки пересидів, поки літак там спередили, е, тобто пасажири сіли чи що. Е, потім мене завели туди до летуна, там є чотири місця у летунській е, кабіни. Потім дивлюсь, стали сажати пасажирів. сіли, тут журнали. Коло мене сидять двоє військових.